Povățuitor prea înțelept al călugărilor și neobosit lucrător al virtuților, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Gheorghe, căci într-armându trupul cu nepătimirea, ai luminat inimile celor credincioși. Pentru aceasta te-ai făcut să lași instit al Duhului Sfânt și în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale. Roagă pe milostivul Dumnezeu împreună